José. Aldapaz aldapa, a a Aldapatu. ongi etorriak, aldapana. Gabon, gabon, aldapa honetan, zenbat kostatu zaigu iristea, eh? Jo, esuz. Aldapa goberra zeu, bai. Bai, gaur bai, eh? Baina pun, ia puntuala iritsi gea. Iritsi bai. Ja, arazo tekni, tekniko, tekniko batzuk izan bueno. dut, eh? Bueno, berriz eta listo. Baina, bueno, abestia politxa denez, pues, bi aldiz entzutea Aixo lan zaigu, ez? Batez, batez. Bueno. Jarri berriz. Jarri bu buklean, jarri. Bueno, pixka eta <laughs> aldatzeko beste abez tibatzok ere bera ditut, nahi bera zute. Bai, eh, eh, bueno, le nego a orquestea, eh? Esa, gaudemen iru, bakarrik, Lau. Bueno, esa vez, a, a ver, convidatu aparte, a ver, ya, ya, ya ¿eh? está descubriendo el misterio, jo, eso, eh, viene un sorpresa, vale, ya está, ya, ya dado sorpresa, sorpresarik. Bueno, va, ba, Gabón Gustiei, eta, bueno, eh, agurtu ere gure kideak daudena, bueno, ezin dutena etorri gaur, eta, bueno, bueno, batzu gaixo daudelako eta beste bat ustez hortikan berriz dagoela bide jartzen, osea <laughs> e, ez naiz ni koinciditu beharekin hemen e, zera, e, egoitzan, osea zintzilik irratian, zintzilik irrati librean fm eta eta bueno, ba, ima, imanako ez dela zatea, no? Ez daki, ba, ah, igual polo norte, <laughs> polo sur <laughs> Baina, bueno, ver, urrengoan koinciditzen gara denok hemen eta ospatzak egu sea, lehenengo irratxa joa, le alda pasekoa irratiko kide guztiekin. Bai, bai. Bueno, eskerraka, eskerraka, dexente de gehala. Ni, ni pena, pena handi, zeren, joder, justo egun aguetan, que es, el corazón se te vuelve blandito, vale. Bai. gabonak, eta... Bai, bai. Eki, eta, beti... Eh, gabonetorako nahiko grinch, nahiz. <laughs> Baina, bueno, ez dakit, eh, iguala... Ba, bueno, nola ezin, ezin dute etorri gaur, ba, bueno, gauzan gatik eta, dugola igual dedikatu oh, abesti politi bat, ez? Agurtzea, batzu gaxori, beste batzu duk, Euskal Honun. Ba, ez eta beste batzu gaina oso... Romantikoa, bai, bai oso bai. romantikoa. Gabonetako klasikoa. Eta ez da Maria Karei, eh? Gutxikatik. <laughs> Zalantzen ginen, eh? Zalantzen ginen, baina, bueno, Bai, bai, venció polita, eh? a tu! Otra vez llega la Navidad Otra vez la Navidad La gente van a pretenden engañar, todo sirve igual. ¡Ayúdanos! En Navidad en Jerusalén y en Navidad mata también. Jesucito ya van a ver. segundo gelditu dire leno eta ez dakit da ondo porque ya gure entzuleak ja ari dira esaten ahotsa igotzea ez daki gure ahotsa a ber lo lo lo lo lo lo bueno entzulea entzulea ondo ondo vale entzulea gai patu gogoratu du hemengo telefonoa norbaitek deitu nahi izan ezke hori ja Ya, me ha tirado Baina, <laughs> alua. Ez daitu mesedes. <laughs> Vale. Igual. Bueno, deito deito creo xago, sere, bueno, aurki ba, ele pues da cabo gomidatu bat bai. eta gauza gehiago ikiko ditugu bai. irratxa joan da esaten dugu, pizka gutxo gora bera, zizan bueno, badugun, bai. gauko irratxa joa. Izango dugu pazientzia asko, hoi, hoi seguro. Hoi, seguro. Bazi da, ber, vale, beteko ditugu eh, bi ordu, bai, pues, eh, espero. Erukiko dugu musika txokoa, eh, nagoetan bai, Jorge bai. bere... Prestatu dute, ez da? Zenbakiri gabe. Hori. Ba, no da, gabe, ez? ZG. ZG. Ez da Zaragoza, ez? Eh, ZG, zenbakiri gabe. Zenbakiri gabe, zenbakiri gabe. Laiko, <laughs> bueno, nahiko izango da, gero. <laughs> vale, gero. Eh, izango dugu, iparradeko arrera sarako. Ongito Eh, gero, ma Eh, Elkarrizketa modua. Oida, eta gero, internazionalismoko eh, atalean. Eh, Madrilgo, Madrilgo Euskal Herriko lagunak izango ditugu, kide, ba-, kide bat izango dugu, telefonoz, <laughs> espero espero espero da no da bidean baina lehenengo eh azten gara berriekin Joder, ez de karri beta horreko <laughs> oso ondo <laughs> bueno choi en meta bueno hasta que bueno choi berria gabe Berria, berria gaztek. Ah, ez dakagu kuña? Ez, ez dakagu kuña. Irugaran saioa da, horrendik ez dago prestatu. Horregatik or, or, or, ez zura aurkitzen Vale. Nego, preocupatu <laughs> ba, nolako argitzen, nahi, ez datu esabean sartu. Pentsatzen nuen, bak nola ja... Honentzako. Sarrera modua edo... Honentzako, ez. Bueno, bueno, Piskanak agabe materiala sortzen. Bueno. bueno, berriak. <laughs> Hau da, serio. <laughs> Bueno, hasta bueno, Berriak serio dira, ahora bai, serio. Bai. Serio Zorritzarez oso serio. Bai, eh, aurreko aurreko, o azkeneko bolada jarraituz aurreko abenduaren nogeian, aritxulegin langile bataietako gatibuak horatzen duen totena moztu, eta lurrera bota. Eta, e, aste berdinan, e, eh, irungo lakasita, etxe okupatuan, e, pintaketa fasistak agertu ziren, e, en fin, e, parafernalia guztiarekin. Eta pasaren astean, eskualdiz e, herriz berdinetan, Santo Tomas ospatu dute neguari engoitorria emanez. Bai, Santo Tomas ospatu, ospatu da, eta ospatu benun hemen gure herrian, gure eretan, eta nola, nola ez, pues, zintzilik ere ba, presentzia eukidu, bere salmentan eta bere merchandising agerian egonda, eta bueno, nahi kondo, nahi junda, eta animatzen dugu jendeari, ba, horren gorako ere, pues, e, ba, olako xoxak guztea, ba, bueno, proiektu hau berriz jarraitza, ba, beste berrogi urte, alba da no, abenduaren namalauan etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazioa burutu zen Bilbon Euskal Herriko Txoko, txoko ezberdinetatik e, milak alagun e, bildu zirelarik Eta... Ostia, a ver, super Eta palestinari... Palestinari... Palestinarekin elkartasunean Eta errelen estatu genozira eta iltsaiaren aurkako mural handi bat Agertu da, agertu da horretako elizako pare batia. Bueno, murala eta, bueno, belena, esango nuke, bai. ez? Bai. Espatzeko gabonak, ba, jendea oso sentikorra da, oso religiosoa, eta, bueno, nola bait, pues, horretako jendea, pues, Bueno, ba... gogoratzeko nola, nola, nola jaioko zan gara. Bai, bai, ez que nik, eh, joder, nik horrekoan, eh, e, eh, justo, bueno, ba, e, nintzen etorri irratxa joan norbait galditu zidan, non lau kantxa pa palestinakoa, eta zan nioz, oso katolikoa, naz. Ari naiz ospatzen eh. ja, ba, justo Jesusen jaio... Por zeta, gaur, murala gaur egunean zehar desagertu da, kendu dute. Ah, bai? Bai, bai, goizean zehon, atxaldean ja desagertu da. Ez, bai, gaur? Bai. Ah, gaur, ez, ni gaurreko. Marka bakarrik galditu da paretan, ez? Bai, <laughs> ez dute bai, si, sikako marka galditu dira. Baya masika Palestinako igual IRL ematen du dirua. Horregatik desago da, ez? Euskal. Ah, seguro egunean bueno, Ospatzekoa da eta espero dugu ikustea mural gehiago ba zehar eta ber ba. beste herrietan ere agertzen du. Se, agertzen dira. Seguro. <laughs> Dudari gabe. Be, duda gutxi. Pero azkenik eh bertan berautzi utzi dutela ekialde ekialde buseko greba Ah, bai, ya bai, ez da. Bai, ya greba seborretik akord, akordia itxi dute, da beraz greba bertan bera utzi dute. Bueno, poste... Bueno, posgarria da, eta zenbat borroka daude ere jarraitzen dutela, eta... Bueno, bai. a eh, da, sistema honek esikitzen dizuna da, bai. lan baldintza duinak izateko... Bueno, lan eta eskaltze zuten... etengabeko... eskatzen zuten ere transporte publiko benetan izateaz, eta... Bai. bueno, a eh, eh, San Marcos enekoak ez dakit konpondu duten. Nik ustez jarraitzen dute, eh? Ba, osea, azarotikan, azarotikan dia orduan, eh, greba muga bean. Bai. bai. a ber, ya sa, da nik eh, egun ez naiz eh asko entzun edo porque normalean ia astero o cochecaravana, bai, azkenekoa duintasunarekin intzuten batera intzuten manifestazioan eta hori intzuten, duintasuna kanturatzen duena, hiero. Bai. Bezi dituzuten, da horregatik asko haitu zen. Bueno, pues urrengo, urrengo zaiorako igual, e, bai, igual bai. etxeko lan egin behar ditugu eta jakin ere igual ea San Markozenekoak e, eh, zegoeretan daude eta ea bukatu zuten greba edo edo lortu bai. zuten eh, ekialdeko ekialde edo bezala ba, erreklamatzen zutenak. Ba, guain, igual, sartzen dugu musika txokoa zuzenean. Aurrera. Bueno, beste berri baldin baldin badago, igual inaute daldu lagumentatu zeu zer berri realitik edo. Berrik bai. ez. Ba, <laughs> bueno, berririk egiteko irikita, eh? Edo zer, bai, bai, ZG. Dura música chocoa. Alda pase. Alda papen. Música chocoa. ZG. Zembakirikabe. kafeko laguna. Kaixo guztioi berriz. Zer moduz zabiltzate? Ondo ez da, zer iruditu zitzaizuen aurreko irratsaioa eta ZG zenbakiri gabe gure, gure atala. Eta jakingo dezuenez, urteko azken irratsaioa dugu gaur. Oh, ba... o, no quiero. Ze pena. Baina lasai, itzuliko gea, urtarrian itzuliko gea eta bi mila eta hogeita ostari egurra ematen hasiko gea. Bai jauna, bai jaun Andreak. Bueno, gaurkoan mm, kontatuko dizuegu geroago, Ze, ze talderekin gato zen eta ze abestirekin. Baina egon geha pixka bat gogo eta batzuk egiten eta galdetu nahi dizuegu ze pentsatzen dezuen. Efectivamente. Entonces, eh, vamos a plantear aquí, encima de la mesa, pues unas cuestiones que, se nos han pasado por la mente a nivel de la música. La primera que, que vamos a soltar es la música que escuchas realmente te gusta. Zer balintzatzen ditu gure gustuak. Orokorrean, baina bereziki musikan, zergatik gustatzen zaigu gustatzen zaiguna. Mm, denok edo, edo asko erabiltzen ditugu plataforma digitalak, eta plataforma digital hoien atzean, algoritmoak daude, eta algoritmoien atzean pertsonak daude, alegia, interesak, sesgoak. Norkera bakitzen du gustatzen zaiguna? Musika baino beste edo zertan ere. Hmm, Jorge, ¿qué opinas? ¿Tan difícil es escapar del algoritmo? Pues es la era de la que, que más información tenemos y parece que está todo encarado a un perfil que ellos buscan o ellas, quienes sean los que nos dirijan. Pero parece mentira que nos tengamos que, que nosotros eh, intentar evitar ese algoritmo o educarlo de otra manera para acceder a nueva música, ¿no? Pero a su vez, cuando no había plataformas digitales, ¿quiénes decidían qué nos llegaba? Ez bazitzaigun iristen maketa bat kasete batean, e, auzoko talde batena, irratia entzuten genun. Ez da, beraz, mm, hain desberdina da egoera ze pentsatzen dezue? Aldapazeko lagunak, kontatu! Bueno, hortxe galdera hoiek eta kontatuko diguzue. Bueno, gaurkoan mm, talde bat ekarri dugu, beste talde bat, kasu hontan etxekoa, errenterikoa. Eta askok ja jakingo dezue, izango dezue buruan zein den talde hori. Bai, asmatu dezue, kaspat, kaspat. E, jakin degunez, ze gu oso gazteak ginen kasu bat sortu zenean, barkatuko diguzue, jakin degunez, errenterian sortu zen mila bederatziron da laurogei eta maikan. Ea aldapazeko gurekideek ze, ze kontatu dezaketen horri buruz, ze, ze jakingo dute. Bueno, eta antza denez, hasiera batean, elkartu ziren e, gorka sesma gitarra jotzailea, Igor Elizondo basu jotzailea, Aritz Beristain bateria, eta Iban Jimenez e, beste gitarra. Eta geroago sorkun rubio, e, abeslaria, batu zitzaien. E, gero beraien ibilbidean zehar, e, irudisko atera zituzten 2000 eta batera bitarte. Kas bat, distantzia eta esiak. Geroago 2000 eta zazpian berriz elkartu ziren, hiru kontzertu eskaintzeko, eta azkenik 2000 eta amalauan arrakala diskoa atera zuten. Eta gaur, Jorge, ze abestirekin gatoz? Otzean berotu. Es una canción que, bueno, eh, primero quiero decir, eh, pues como me ha dicho Nagore, que pues dentro de Aldapace hay gente que conoce más al grupo que nosotros y más porque yo, por ejemplo, pues soy de fuera. Entonces eh, yo los vi en 2014 en San Fermines y fue un grupo que me, emocionó. Y entonces pues empecé a escucharlo mucho más por ejemplo, pues esta canción de Ocean Berotu me parece que representa ah, el sonido auténtico de Cashbath. Porque tiene pues su estilo muy marcado, que es el grunge visceral y contundente, ¿no? dentro de ese rock alternativo que hacen. Y me parece que esta canción cumple con el sonido Cashbath. Bueno, eta orain urdun, entzun egingo dugu abestia, eta, eta gero komentatzen jarraituko dugu. Onda gizuela. Bueno, bueno, pues ya habéis oído que es un temazo, ¿eh? O sea, increíble. Sorkun, como canta, bueno. Vale, pues eh, voy a hacer un pequeño análisis de cómo um, está compuesta esta canción. Y para mi entender, hacen lo más difícil, que es unir dos ritmos totalmente diferentes de una manera excelente han amalgamado las dos melodías de una manera que han creado una composición propia del rock alternativo y no es como el que se conoce hoy en día. Y hablaremos algún día pues de la industria, de cómo ha contaminado el panorama, el panorama musical, perdón, y cómo erróneamente etiquetamos a estilos de música. Por ejemplo, pues eh, puedo decir el que, que está tan de moda es música pop pero se etiqueta como música reivindicativa. Algo que bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido. Eh, bueno, volviendo a la canción, que me ir por los cerros de Gastaño, a Ramendi. <laughs> Eh, como habéis podido apreciar, hay dos partes ¿no? muy claras. Sí que es verdad que es la estrofa y el estribillo, y se vuelve a repetir en ese orden de nuevo estrofa y estribillo pero son tan diferentes que yo las he identificado como dos partes totalmente diferentes a analizar. Entonces, la primera parte tenemos como una como un grunge propio de Nirvana o de Soundgarden que utiliza las disonancias, tensiones y las progresiones que generan un sentimiento de nostalgia y familiaridad. Por otro lado, la segunda parte es más dinámica, propia del rock alternativo, progresivo, eh, con influencias yo diría de Franz Zappa y de Red Hot Chili Peppers. Y, bueno, qué decir de Sor con Rubio, ¿no? Con una voz por momentos tan dulce que consigue crear una simbiosis con la dureza musical de Cashbath. Aunque también es capaz de, adoptar una voz desgarrada que combina muy bien con el rock alternativo. Y ese sería un poco mi pequeño análisis de, pues de esta canción y que yo creo que representa a Cashbath. a la perfección. Espero que os haya gustado. Hombre, pues, pues claro que nos ha gustado. Esa sabiduría. Es que ricasco. Jorge zure jakinduria gurekin parte katzeagatik. Hau pasetaje. Zenbakirik gabe. Ole! <laughs> bueno, ba, nere aldetik, eh, musikari buruzko jakinduria Jorgek daukanez, ba, ba berak eh, aztertu du abestiagoitik goitik bera, eta nere kasuan gehiago fijatu naiz letran ez dakit ziruitzen zaizuen zuei e, oso naiz eta urte batzuk ditu bestiak ba, gaurkotasunean murgilduta dago ez e, zeren gauza batzuk gai batzuk ba, ez dira gortzen ez dira gortzen eta eta abestian zuten nuen bitartean ba, beste galdera batzuk etorri zaizkit burura ez E, adibidez e, borroka batean sartzen geanean berotzen geanean, ez? Sorkunek kantatzen duen bezala, nola planteatzen ditugu ditugu gauzak, zein dia gure posizioak borroka sozial bat planteatu nahi degunean. Ze izan behar dugu errealistak eta eta argi euki ze lortu dezakegu momentu bakoitzean, e, ala, ala errealistak izateak konformista biurtzen bihurtzen gaitu. Ez aldego pixka bat amestu behar. Ez alditugu ditugu utopiak behar, ez gu sinetxi behar, itxaropena euki behar, bestela ze zentzu dauka borrokak. Ez badegu pentsatzen zerbait hobea lortu dezakegunik ez ez ginateke ez borrokatuko, ezta? Eta epe bat jarri behar dugu, epe bat jarri behar diegu borrokei. E, ala baldin bada ze etapa dauzka utopia batek. Patriarkatua eroriko baldin bada, noiz eroriko da. Eta bitartean ze onartzeko pres gaude. Bitarteko ze helburu Erdi eh, erdiesteko modukoak jarri behar ditugu. Jorge, ¿qué opinas tú? Pues a ver, <laughs> es, complicado, ¿no? Eh, responderte. Eh, sí que, pues está, me puedes llamar ahora, eres un hippie, ¿no? Y tener la creencia de que sí puede existir un mundo mejor a través de la lucha que cada uno quiera, siempre y cuando sea mejor bajo los derechos humanos. Pero la realidad te dice que eso sí es una utopía. Entonces, eh, ¿esa utopía es gasolina para seguir luchando? Pues no lo sé. <laughs> No lo sé si esa, eh, ese es, digamos, el incentivo que, debe tener una lucha. No sé si, creo que la lucha debe tener un objetivo y que el objetivo sea la, motivación, ¿no? Si, ese objetivo es una utopía, mm, creo que hay que ir dando pasos más cortos, pero es mi opinión. Bueno, ¿quién nos dice que es posible y que no? ¿Quién, es el dueño, y digo dueño en masculino queriendo, quiénes son los dueños del relato? ¿Cómo eh, extienden, cómo difunden esos relatos y a dónde nos llevan? Ez dut uste mm, sufragistek uste zutenik erre, lortuko zutenik emakumeek botoa ematea. Edo beltzek, pertsona beltzek botoa eman zezaketenik. Baina borrokarik gabe, sinetxi gabe, ezin, ezin ezer lortu. Eta nire ustez, ba, bai, giza eskubideak betetzea izan behar da. Elburua hori da utopia. Baina pentsa dezagon nola gehiago den duela egun duela egun eta berrogeita marurte. Eta egia datzera aldiak daudela, eta eta oraintxe bertan ere hor gaude, beraz e, aurrera jarraitu behar, aurrera jarraitu behar. Eta horren arira, denok ezagutuko dezue Angela, Angela Davis aktivista, berak dauka liburu bat, euskarara ekarria bide batez, besteak beste nire lagun garazi du galdek itzulia, eta liburua da askatasuna etengabeko borroka bat. Zer da ba askatasuna ez da, da e, norgean ezagutu eta horrekin zer egin, gure eh, inguruko mundua ezagutu eta agurratsak eman nahi degun lekua, nahi degun gizartea eraikitzeko. Ordu liburu hontan badaude aipu interesgarri asko, baina nahiko nizkizueke pare bat irakurri bukatzeko e, lehenengoa sarreran dago eta idazten du Frank Baratek ba, Angela liburu hontan zehar elkarizketatzen duen pertsona. Bueno, horra, aipua. Erraza da adorea galdu eta ezikusiarena egitea besterik gabe, kontzientziaren inongo ausikirik bat ere gabe. Azken batean, azpiegitura nagusiki politiko baten eta edabideen ikuspegitik begiratuta, badirudi ezin irabazizko borroka batean ari garela. Aldiz, atzera egin eta ikuspegi zabalago batetik begiratzen badiegu gauzei, kontuan hartzen badugu zerari den gertatzen munduan, eta borrokaren eta elkartasun mugimenduen historiari erreparatzen badiogu, garbi ikusiko dugu, batzuetan ageri agerikoa izango da, haize onda daitekela itxuraz suntxiezina den oro, jendearen borondateari, sakrifizioari eta egintzei esker. Eta liburuaren beste atal batean, bukaera bukaeran, ez nahi, eta hau ez daipua unera itzak dia, mm, edo, edo parafrasi bat, hobeto esan da, e, ez aldegu eh, justizia eta askatasuna nagusi diren mundu bat nahi, edo zein lekutan, Euskal Herrian, Palestinan, Estatu Batuetan, edo non, ba, hemen bai, Angelak dio. Ala baldin bada, ala bada, benetan ezoikoa den zerbait egin beharko dugu, sekulako alegina egin beharko dugu. Ezin jardun dugu betiko eran, ezin hartu dugu, zentroa ardatz. Ezin izan gara, moderatuak preste egon beharko dugu zutitzeko eta adorea bildurik, gure adimen kolektiboarekin eta gure gorputzekin ezetz esateko. Beraz, kolektiboa da bide bakarra. Eta altxatu, hitz egin, egin protesta, eta ez gelitu etxean isolaturi. Gora borroka feminista, gora herria, eta 2008 ostean, entzungo dugu elkar. Aio! Aio! Aio! Vale, a ver, e aurrengo irratsaioa galdugula eh, gurekin hola zuzenen eduki eta bueno, aldo aldo tenean. Bai, baina bueno, a ver. A ver, urrengo hango urrengo baina bueno, beitzak eh, mantentzen baduten bitardian eh olako olako kolaborazioak, ba primera. Bai, eskertzen da billo bat bai. Ah, uh, baina zuzenean elkarrizketekin hasiko ga, bla bla. Bla bla bla. bla bla bla. bla. Vale. Ba, lehen osan dugun bezala, eh, eniaut dugu gurekin. Eniaut, eh, eh, aurkestu, mesedes, porque lehen osan duzu la sorpresa bezala, eta ez genuen gola kontatu, eta... Ba, bueno, bueno, eh. Eniaut, iparraldeko arrera, ba, pixka kontatzeko, eh, zoritxarrez urtarrian epaiketa, daka, epaiketa dakate. Hogeita sortzean. Hogeita sortzean. Eh, aiatuko gea, agian azteko pixkat aurkeztu e, zer da harrera zarea, e, nola sortu zen, o, ze behar ikusi zenuten harrera zarea sortzeko? Bueno, e, esteko gu baino lehenago, e, markatu kristuen katarroak inago, eh? <laughs> baina bueno. Eta hotza ez du egiten hemen eh? <laughs> Beraz, e, gu baino lehenago, hasi ziren e, nek esan gehiago irunen aldean, ez? E, irungo harrera sarekoek hasi zuten antolatzen 2018tik goiti gutxi gura bera e, ikusten zutelako e, Ego Euskal Herriko hiriburu gehienetan e, iristen da ziren e, Afrikatik migrante asko eta e, gehien gehienak ziren frantses estatura edo Belgikako bideetan e, egon nahian. Beraz haiek irungo gaztetxean hasi zuten harrera e, pixkate egiten, e, informazioa ematen ere, eta oso importantea dela olako bidaietan e, insistitzen diren informazioak jasotzea, eta e, informazio horiek eman eta gero gehien ba, ikusten genituen e, Ipar Euskal Herriko bazter guztietan. Eta nola ez, e, honekin batera ikusi dugu, ba, gero eta gehiago, ba, poliziaren kontrola rasista montatzen hasi zinela mamugan, Santako zubian, Pausoko zubian, e, Avenida zubian, topo, autopista, itxasontzia, onde horri endaien artean ere, eta, eta kontrol eta pulizia gero eta gehiago, e, eta, eta honekin batera noski, ba, pertsuna gero eta gehiago hiltzen ari bidasoan edo bidaso bazterretan. Eta guk honen aurrean ezin genuen e, bestalera begiratu, eta horregatik, hasi ginen pixatik parroskal herritik, e, lagunen artean e, biltzen eta antolatzen ikusteko zerritan algenuen e, ba, pertsona hauek laguntzeko eta nu baiten poliziaren eskutik ateratzea edo polizia harrapatu baino lehenago guk e, hartzea eta seiatzea laguntzea e, egiten duten bidea hori albezan modu seguruan eta lasaian egitea. Eta horrela hasi ginen 2008 artean, bidazoa etorkinekin bezala kidetu ginen batzuk, eta sinalen bitartez ba monturatu ditugu xareak eta auto karabana modukoak, ez? Eh, mhm. Ba, edo zen pertsunak ikusten duenean bide bazterrean pertsuna bat laguntza behar duela, ba bestaldera begiratu ordez, ba gelditu eta laguntza eskini Eta pixkanaka pixkanaka egundaka pertsuna eraman ditugu eta hori ikusi dugu azken 3 4 urteetan, ba honekin batera zer eh, zer represioa ere etarri digutela eta hori bai, eh, errepresioa honekin batera, elkartasunarekin batera errepresioa asko iko dela. Bai. Bimia mei sortzitik, ateraz, oza, sortu zan e, eh, irunen, nola baite eh, laguntzeko edo informazioa emateko, zuek e, ugeita ugeian, ez, bimia ugeian? Ba, eskifite, ba, emiretzi ugeia hortik, ez dakit. Bai. baina, bueno, izen berdina, jarre, osa, elburu berdina, eta Claro, ari naiz de eh, borratzen, ez? O sea, imaginatzen dut kontrola poliziala horiek eh, aipatu duzuna bai pauso bai Santiago Zubia, bai Avenidan, bai e, eta horiek e, izan diren edo gero xago, ez? O sea, kokatzeko pixka, porque ulertu dan bezala beti, oi, ai, aitzakia zen e, legen titorrelista eta hori sartu zara Frantzian. Bai. Edo lehenengo beharrak ez, e, ikusi zutenak hor e, gaztetxean, irungo gaztetxean, e, beharroiek juntziren boldatzen urtean zehar edo... Ba, egia esateko irunen hasi zuten e, gaztetxean eta gero haiek ere konturatu ziren importantea zela hori bai, plazaratera matea ez guztien begi biztan ere izaitea hori eta horregatik eh, irungo herriko etxeko plaza hortan eh, kokatu ziren eta gerostik handaude egunero eh, laguntza emaiten, informazioa emaiten eta alduten guztia egiten egia esateko azken urte hauetan izan dira momentu oso gogor batzuk eta momentu honetan askila zaila laukagula muga ezin dugu esan oso zaila denik momentu honetan Santiago Zubia irekita dago, abenida subia irekita dago, pausukoa e, etxetxo hori altxatu dute, guk egin beharrean baiek ba, altxatu dute, beraz bon, usiko, eta, eta pixkanaka, pixkanaka ikusten genuen importantea zela antolatzea, ez? E, e, egia esateko eh, guk ere honen bitartez formatu egin, egin geha, zen, eta legeak, Europako legeak direla, Frantses estatuak 2000 eta emezortziti goiti hasi zen eh, haien barneko muga izten, zanta prinsipioz Europa mailan denok librei biltzeko eskubidea daukagula, bai guk ikusten genuen denok eh, txuriak diren guztiok bai, baina beltzak bai. diren gehienak ez, eta eta aurrean ere, ba, ba genuen zer esan eta zer egin. Beraz, horrela ibili gira desente, legeak ere zer esaten zuen aztertzen, Eta eta honek ere ematen gaitu pixkat 2008ko e, azaroren bateko data. La frantxeso estatuak eskatzen dio Europari sei jabetero e, eh, baimen bat bere mm-hmm. barneko mugak izteko, izan terrorismoaren gatik astapenean, baina gero izan zen e, futboleko munduko oh, bai, gero izan zen turra, gero izan zen e, eh, e, pelketa, eta horrein berriro olimpiadak, horrein berriro terrorismoa, bueno, e, eh, seia dute gaia, ematen dute holako eh, dokumentu administratibo bat betetzen dutela, eta honekin, Europak beti ematen dira baimena, sei bete gehiago izteko, ez? E, barneko muga, beraz bukaeran, baina kago, izteko mugak, baina salgo egin, ez? Txoria baldin basea, muga irikia baina... Bai, egia esateko, e, legean aipatzen dutera hori mugak irekiak direnak, puen de pasaz deitzen direnak, ez, pasatzeko puntuak direnak. Mm Beraz, irringarria da, zenta ematen dute e, itxita balitz bezala, eta hor puntu horiek, itxiak diren puntu guzti horiek deitzen dituzela e, eh, pasatzeko bideak direla. Junt kontrarioa, baina horretarako Frantses estatua oso bila da, nik uste, alderantziz jartzeko gauzak, eta manipulazio utxean e, eh, kontrola rasista eh, eta hiltzaile horiek e, eramateko. Eta horrek horla ebilik gira, irunen e, aldetik e, nahi dute, eta, eta gugur aldetik ba, algeron moduan antolatzen. Eta naiz eta laguntzen genituen egunerotasunean edo autobuse bateraino eramaten edo baionaraino eramaten, Momentu batean ikusten genuen ere kontrola horien aurrean zerbait egin behar genuen. Eta horregatik, e, eh, 2008-biko azaroren batean, frantses estatuak berriz e, avenida zubi eta Santiago Nena berriz eskatu zuten baimena izteko eta Europatik etortzen zela baiezkoa, horre eh, erabaki genuen e, eragire batzuen artean, togei eta bi bat eragire dezberdin, sindikalak, sozialak, eta alderdi politiko batzu, batzuen artean, bai iparralde eta bai egoaldetik, erabaki genuen e, deklaratzea manifestazio bat eta peotonalen da benin adezu bira jutea eta hor, e, hogeita labor duziren esioiek ba, altxatzea. Poliziaren kontrola zegoen jarri eta hogeita labor duz, ba, hor bildu genien eta kateatu ziren esioiek ba, bostu eta den altxatu genuen e, eh, lauregun pertsonen artean. Eta hor, desobientzia ekimen baten bitartez, alde batetik frantses estatuak eta Europak eh, ematen duten inposatzen diguten muga hori ba, ireki eta momentu berdinean ba, aldarrikatu ba, guztientzako eh, pasabide horiek libre izaitea eta, eta denentzako askatasuna izaitea. Eta ekimen honek izan da pixat abia puntu bat, ez? Zenta dela, naiz eta mobilizatu garela eh, emigrante migrante bat bidasoan hiltzen zenean edo trenbidetako burrin hil hildinen beste iruiek ziburun, beti olako mobilizazioak zeuden, Baina hortikat e, denok batera egitea olako ekimen bat polizien aurrean, esatea ez gaudela ados eta ja, astea salatzea, pixkat, eh, beste zentzuan jartzea, ez zuilik defensiboan baizik eta ofentsibora pasatzea, eh, lagundu, lagundu dula pixka bat. Eta hortan, hortan Ni ustez izan dela abia puntu importante bat, 2008-biko azarok bateko hori. Nik, eh, galdetu behar nizun, eh, izan dezuten tratuakien, e, eh, persona migrante, migranteekin, e, persona migrante hauek normalean bidei luze bat dara atzetikan, e, zait, e, Afrika erdialdetikan atea, e, basa mortua gurutzatu izaten dute, e, tratua jasatu dute jasatu dutena zego eratan aiatzen dira honea denetarik dago e, batzuk iritsiko dira ilabete gutxi batzuk pasata baian gehien gehienak bereziki bibiat emezortzi, bibiat hau arte honetan ikusten genituen batzuk dara matzen zuten urteak eta urteak etxetik kanpo ez, iru urte, la urte, sei urte e, oso nekatua Europan e, egia i erdaian guk ikusten genituenean gehienetan ez dakiten undiren. E, Europako ma, mapa bat erakusten bari bai egu ez, ez dakiten nun diren. Mhm. Ze izkuntzan, oso komplikatoa. Ja, endaian ikusten dituzunea, ja, ja, Frantzia gaude, Frantzia gaude, Frantzia gaude. Ofizialki bai, frantzia zaude beraz. Eta haientzat dela elmuga bat bezala ez. E, nik uste abiatzen direnean badute toki bat iristeko eta iritsi arte daude bidaiatzen. Eta eh, gainetik pasatzen ari dena mar gauza on, ez genuke onartuko ba onartzen dira eta tiratzen dute aurrera, ez? Beste mundu hobeago baten bila ibiltzen direnak eta eta ikusiko jakinez frantses estatuan gehienetan ez dagoela ezer. Ez dagoela ezer, ez dutela ezer ritxuen behar frantses estatutik, e, kale gorrian ibiliko dira gehien gehienak, prekaritate handian, lan egiteko debekurik eh, daukatela, asilo eskatzekotan bidaltzen dituzte Espainiara berriro zen eta Dublineko edo Malagako akorrioak dituzte eta beraz eh, eskatzen dutenean eh, asiloa frantses estatuan lehen gauzaite dute ez Kanarietatik sartu bali mazira ba, Espainiol estatuan eskatu behar duzutan botatzen dituzte berriro madriera eta holako jure eta etorriak e, bizitzen dira. Beraz denetari dago. Osa, que bueno, bimila emezortzean sortu zenean e, irungo zea, eta gero bai parraldean e, o eta urtsi izan galdetuzun harira ez, imaginatzen dugu, bueno, bidai hori eta ze beharra dituzten, edo ze ikusi duten ze beharrak e, azetzeko edo lako irungo, irungo jendea, hainbeste jendea etortzeaz e, olako bideaetaz, zer ikusi zuten ba, azetzeko beharrak, ez? Osa, zer da lehenengo askatzen duten, edo, edo ez dakit, eh? Osa, lehenengoa bidaia, bidaia segitzeko. Bai. Haien asmoa bali, ba, Inglaterra jutea, ba, Inglaterra juteko zer den bidea uberena, seguruena, nola daiteke, e, beraz, bosta zaien nola eta ze balintzetan. Elburua da, haiek markatutako nio iristea. Mhm. Beraz, e, muga pasatzea, gilenetan irunen daudenea, muga pasatzea. Eta gero, eh, zer, ba, alduten guztia hartu, nik inf, lehen gauza dela informazioa, eta saiatu behar dugula beti informazioa albezain zuzena eman, eta e, laguntzea e, baionan iristen gauza bada, baina baionan iristen malin badira informazio oker batekin, ez dute aurreratuko ez da ere franz estatuan ez beraz lehen gauza dela esplikatzea nun diren zerri daiteke hemen zerrez nola funtzionatzen duen Europa e, nola funtzionatzen duen franz estatuan espanol estatuan zeintzuk direnen darretxoak e, eh, atintxikikoak diren edo ez emakumeak diren edo ez eh, haien e, buruetan dituzten gezur gehienet honen aurrean ere egia esan eta hori egin eta ba, behar dutena jateko edateko eh, arropa batzuk e, gaur egun oso lasaia da baina ikusten duzunean lau gazte e, eh, amasei amazazpi urtekoak edo batzutan gutxiago ere bide bastar batean busti guztia e, seguraski egun osoan pasa dutela bide bastar batean polizia gelitua bat baino gehiagotan egunean zehar ba, momentu batean, zer, bueno, zerbait gozo, plater gozo bat, bero, kafe bat, dutxa bat, e, atea etxeko atea ireki, gau bat pasatzeko, edo bi, eta hortik baionara lagundu, ba, horretarako haientzat ziuraski asko da eta guretzat ez da ezer. Ez? Eta hor badago e, errealitate bat ukitzen duzuna, ez? Eta nik askotan esaten dut, behin ukituta e, prekaritate hori oso zaila dela bestaldera begiratzea eta egitea ez bada ditze zerrezala pasatzen. Igual, e, eh, aprobetatzen eh, esan dezula egia eta zintzurien e, e, hemen egualdean muga nahiko barneratu bat ez, ez oso oso oso eh, ez ezaguna egiten zaigu. Zeintzu dira migrantentzako baldintzak frantses estatuan? Frantses estatuan depende nola iristen diren eta zeintzuk ez. eh lehen gauza, eh pentsatu gehienetan bezala adin txikikoak diren edo ez. Adin txikikoak baldin badira, prinsipioz frantses estatuak babestu behar ditula. Ez da soilik adintxikoa, baizik ere, adintxikoa eta isolatuak beraz, e, mezortzi urte baino gutxiagoko pertsona batek iduzizten sistema bada da gabe, frantxestatuak dauka obligazioa berari babesa baitea. Mhm. Eta eta hori askotan ikusten dugu mugan ez dutela respetatzen, zenta e, nahiz eta batzutan evidentea dela atintxiko izaten aldirela, ba, hartzen dituzte eta auto batean sartuta bere ala zubira eraman, ez? Zubira eraman, kasu berenean e, mugan uzten dituzte eta berriz pasako dira egunean zehar, edo bestela Guardia Zibilen eskutan utzi, eta edo Polizia Nazionala, eta identifikazioa egin eta gero askatuko dituztela, ez? Eta olako kontrola rastistak nik uste eraman ditugula, e, azken urte hauetan izan ditugun bederatzi pertsona hil bidasoan eta berinkunuan. E, ez dira istripuak, biktimak dira. Biktimak dira e, sistema kapitalistaren, kapitalistaren biktimak direla, baina muga rasistaren biktimak direla ere bai ez. Zenta jende arretxoak ematen mali diegu edo zein pertsonari Europan sartuta bere askatasuna ibiltzeko Europa osoan zehar, olako istripuak ez gertatuko ez. Beraz bukaeran hori ere salatu beharko genukela, eta nire ustez pixkanaka pixkanaka hortan ari gira. Eta horregatik daukagula epaiketa ere eta epaiketa honekin egingo dugun politika migratzaileen akusazioarena hortarako kanpaina bat bultzatu nahi dugun politika migratzaile horien eh, eh, hiltzaileak eta rasistak salatzeko bukaeran epaiketa gukoaren dugun epaiketa ez da ezer porque epaiketa Aipatzen gai izatea, epaiketa, epaiketa, igual, epaiketa bai. hori izan da prozesu bat, ez, urte egoetan zehar, eta, zergatik e, epaituko zaituzten. Ez, oza, esan ere, emez edo geitik e, eh, onantz zenbatekin egin zen dituzten, edo akogitu etxean, edo informazioa eman eta guzti hori, baina zergaitik ez baitzen zaituzten. Bor, badago, e, desberdintasun txiki bat ala ere, bere pisua duena, e, Frantses legeak dio e, Cedric Eru sortutakoa 2000 eta uste dut e, Italiaren mugetan eta hor miliziren, lakoaia inguruan miliziren militante batzuk atxilotuak izan ziren e, migrante batzuk e, batik, eta hortik izan dira kasazio desente eta ipaiketara, Europa mailako epaiketara eramanak izan direnak eta honek frantsestatuan lege berri batzuk sortu dituztera. Beriziki, e, eh, temez hortzitik goiti. E, eh, frantxes estatuan, eh, bere autoan, hartzea pertsona bat frantxes estatuan eta muga ez bada pasatzen, ez dago deliturik. Ofizialki badago delitu bat e, sartzea eta gatik delitu bada, baina ez bada muga pasatzen, ez dago deliturik. Horrek esan nahi du, hartzen bali baitu tirunen eta ekartzen bali baituten daiara, delitu bat egiten dut. Eh, osea, hoi legea da? Legea da. Baina, hoi Europako legeen kontra dago, ez? Principioz, nien zupasatzen altzea, nien pasatzen altzea gunero, baina paperi gabeko batek ez du muga hori pasa, be, normaltasunez egunero. Beraz, e, nik hartzen bani badut irunen eta endaiara eramaten badut, frantxez estatuak leporatzen aldit le, delitu bat bai. izaitea aldiz hartzen bali baduten daian eta eramaten bali badut nire etxera, edo baiona, edo bordale, edo parixe, ez badut mugarik pasatzen, ez da deliturik. Eta bat baino gehiagotan, gure sareko militanteak atxinutuak izan dira. Baina, gauza, bat, nola demostratzen diren, pasatzen moguan. Osa, karo, esan nahi dut, ez bada liturik muga pasatzea, zuzat baldin bazaude, burdeu zen. Bai. Esan nahi dut, Bueno, ba, polizia tonto ez dira ere. Bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, batzutan ezin dute frogatu, bai, batzutan bai, ez? Eta horretarako errepresioa igo, igo arazi dute. Ose, hor, eh, gu, garaian, ni adibidez, migranteekin iru edo lau aldiz atxilotua izan naiz. E, lehena, mendian e, nintzen eta menitik bueltan, e, bidasoa gurutzatu zuten e, lau, gazte, hartu nituen nire autoan bilatun eta baionara amateko, busti-bustiak ziren, eta hor e, jendarmearen kontrola auki genuen, eta bere ala gelditu, nire identifikatu zidaten, eta haiei hartu, eta eraman seguraski aldera. Eta hor, zen lehen aldia, eta nire guztiziaten liberre. Hortik bete batzuetara, urte bat berantago, berriz atxilotu zidaten bilatu nere e, bidean baina aldi honetan e, zepo batean e, erori nintzen zen eta nik konturatu nintzen bide bazterrean bazo dela iru gazte ur bazte, fen, ba, bide bazterrean ura edaten udan zen eta gelditu nintzen laguntzeko eta behartzen ura pasatzeko eta eramateko autobus batera nio, eguerdi batean, eta bere ala konturatu nintzen polizia zibilez eh, ibiltzen zela auto batean atzetik. atzetik. Eta horre esan, uf, bere ala rapatzeko horrela, kilometro bat tardi ginun, jadanik, ni ah, gelditu baino lehenago, jadanik, eh, bai, haien gaine gainean bai, ziren, bai. ez? Beraz, hor konturatu nintzen, poliziak ere, eh, apa bezala edo zepo bezala erabiltzen zituztela migranteak, esorik horik migranteak atxerotzeko eta bueltatzeko erurera, baizik eta laguntzen dituzten militanteak ere atxilotzeko eta beldurra sartzeko. Eta horrek usik eh, gure errepresioa egotzen. Bo, irugarren aldi bate horako izango ez ere batek deitu zigun eta lanera juterakoan hartu nituen eta hor eh, atxilotu zidaten eta zazpi orduko duko misaldegian eh, erretinetu zidaten. Eta bitartean, hortik aurrera, bitartean gure xareko batzuk, haien etx, autoa azpitik GPS balizak izan dituztela, e, bideetan gelditua, hogeita lagu orduko atxiro, atxirotua daiakoko bizalegian, beramunean goizeko seitan etxeko minaketak, eta horrik uste geroen, ostia, represioa bai. gero eta gehiago ari dela handitzen, ez? Eta horregatik, gure, horren aurrean ere zerbait eixan behar genuen, zenta egiten duguna legala da. Ez badugu deliturik egiten, egiten dugu guztia legala da, zergaitik hainbeste medio eta hainbeste beste e, idar guri presioa sartzeko eta beldura sartzeko, ez? Eta eta hori salatzeko ere e, e, erabaki genuen olako ekimenak segitzeko eta honek eramaten gaitu pixkat 2023ko ustaidaren 22an egoren bigure bigarren ekimena. Eta zen pausuko zubian gaur egun gelditzen den gazik kontrol gune bakarra non dagoen polizia, han iritsi eta han zuten etxetxo hori edo bai, bai. astea, azken aste hauetan dutena e, ara ginen eta polizia jarri ordez batzuk mozorrotu ziren polizia bezala eta guk ongieto refusiatuak pankartakin e, estali ginen haien etxetxo hori eta eta horri ginen ekimen bat ardua politiko batzukin urruniako elkatea etorri zen, bilatuko elkatea ere sustengoen batera Baionako elkatea etortzeko zen baina azken momentuan zen azaldu, bueno, dira, ez da egunero errez ere haientzat eta horako ekimenak haiekin beti esaiatu eh, ditugula eramaten ere. Ez da soilik e, mugimendu dezberri dago, ezke hogei eragirez dago utxi, eta artean maitugu sindikatuak, eh, ba, batzuk frantzestatu milakoak eta beste batzuk euskal herrikoak, baina e, badira alderdi politiko batzu, <clears throat> elkarte dezberdin, eta nire ustez, hogei, hogei eta bi elkarte dezberdinen artean, elkarlana hori hasten garenean biltzen, berriun bat, irureun bat pertsona, bosteun bat pertsona biltzen, eta ekimenak antolatzen, prefetari eta estatuari zaio asko gustatzen ez da ere. Eta gino gutxiago egiten dugunean, modula saian, eta eta hien aurpegien aurrean. Eta, torreatik eramaten gaitu pixatorik guztia martxoa malauko kurrikako e, eh, ekimenera esan ez ba, aher Eta, aitzakia, ipaketarako da korrikako ekimena Bai, bai, bai hori bere garaian agotxa genuen eh, bideoa eta bideo honen gainean ikusten dena da argullo bakarra ez dago besteik bai e, gogoratzeko izan zen eh, korrika e, en, irundik endaiara pasatzen zen pasatzen zenean aprobetxatu zenuten migranteak korrikan barruan pasatzeko migranteak erabili dute korrika oh, pasatzeko o, lasaiki eta guk antolatu ditugu autuak endaiatik e, baionaren amateko modu seguru batean bai. eta hori asumitu genuen hogei edo hogeita bat eragilioiek korrika bukatu eta e, publiko egin genuen eta publiko egin genuen ahotsa.inforen Info. bideoaren bitartez eta prentsa horreko baten bitartez. Gauza da, e, akusazioekin, ze, eh, akusazioak, gutxe gora barea trata de personas eta olakoak, e, berdindu nahi zaituzte. E... Ez, ez bortxaz, ez dira hone haino leporatzen digutela e, sartzea edo sartzea laguntzea, frantses estatuan beraz e, migranteak sartzea eta eta hori zaitzeko pixkat ematen dute talde organizatu batean enbat da organizada ditzen den bezala hori da mateko modu antolatu batean egin dugula eta hori dela plus txiki bat pixkatze bai. hortzeko pixka gehiago ez dala oinartzen bere kabu sartu direnak imigranteak eta zuen jaso duzuten justo beste aldean eta bueno, bara, ez duten nahi. Nik ez dut inor bizkarrian eraman. <laughs> Egun horetan egin zen ekintza gogoratzeko audio bat eh, prestatu eta, bueno, hau txainfo esan una eh, gara era azkenan hori dublertu, bertu danez hori da hartu dutena, referentzia bezala bai. eh, hori hartu dute eta ez dute besterik. Hau txainfon publikatutako bideo. Bai. Baina azkenan eskusa, eskusa bezala, ez, eren zu, zu baz, bazekitela edo gainean zoela. Nip, komentuta nago, eh? frantxez estatuak eh, bazekitela, olako ekimen bat egiten altzela, evidentea zelako, eta eta bideoa egitea ez gustatu prefetari. <laughs> ja. Eta <laughs> komisalik gian horrela salduzik guten, eh? prefetak ikusi zuenean bideoa zailoa gustatu eta beraz inkesta egitea eskatu dula eta Alegia, prefeta eh, erredikulikaztatua sentitu dala baita? Posible. <laughs> Osa, e, e- egoa. Bai, izango da. Bai, bueno, gerostik aldatu dute eta <laughs> peiketa hor segitzen du. Eta eh, zenbat, eh, ze kargoiek zer eh, ekartzen du? Zaitzaten gaurrean ba, Ez dakigu, abokatuek diote seguraski e, isuna Isuna izan daitekela, petsatzen dugu isuna bat emago digutela bai Lortzen bali badute froatzen ara ere, minimo batzuk Eta, eta kasu okerrenean izan daiteke zigor e, bete kartzelako zigor bat edo alako zerbait baian dugun uste, hain urrunko modenik Aituko dugu bai. eki prestatutako dugu dio. Bide honetan garaia da Euskaraz bizinei dugula hau bete zoiukatzeko. Arrotasunez! Mugi dezagun Euskararen herria ingurua mugiarazi arte. Arroadi kantauri itxasoa, arabako maats, bardeako guztin. Arrozite Pirineoko elur mehatzaldeko burdin. Elkarrekin nahi ditugulako pausoak egin. Bete ditzagun etxiak eta kaleak euskaraz. Arro egon garenaz eta egiten dugunaz. Arro plazan online zein bizitzan. Arro herri eta arro korrikan. Euskal Herri libre batean bizi nahi dugula, eta Euskal Herri libre honetan ez dugula mugira, eh, mugarik, inorra dela ilegala, eta beraz e, genituen migrante edo refusiatu gehienak e, lagundu ditugu pasatzen, eta modu seguruan iristea baionan. Orain ikusi beharko dugu denak ondo iristen garen baionan, eta baionan egin dugu agurra, eta haiek albizain mundu segitza bidean eta nahi duten herriraino eh, iristeko laguntu hemen komentatzen pixka bat la... bueno, a, a, informa... e, eh, maten zun bitartean hautsa infoko emandoko audioa eta bueno ez dakit e, zenbat galderak egingo zinituzkeen baina bueno, e, gauza oain epaiketa datorrela e, ondo ikolpazio kanpaina bat abiatu dezute, zintzelik irratea sinatu, sinatu zuna e, eta lehen esan duzu, aprobetsatu nahi dezutela, buelta eman nahi dezuela nolabait epaiketari, eta epaiketa erabili salatzeko e, sistema arrazista hau, hilakoak eragiten ditun sistema arrazista hau, lehen aipatu duzu bezala. Oia, ja, eh, erabaki dugu, alba, alba, alba dugu, e, erabaki dugula, ez onartzea, e, jaso dugun kondena eh, bera edo jasoko dugun kondena bera eta e, haiek antolatzen duten epaiketa hori bilakatza epaiketa politiko bat ez eta, eta horretarako albezain politikoa bilakatu eta albezain e, kolektiboa bilakatu horregatik e, guk nahi dugula urtarrilaren hogeita zortzian epaiketa honetan e, migratzaileen politikak epaitu eta ez soilik edo oh, hogei eragile edo eundaka bai, bai. eragilek emandako sustengoarena. Guk esaten dugu guk egin dugu emekimenaren atzetik milaka eta milaka pertsona gaudela. Horretarako e, autoinkulpazioko kanpaina bat abiatu dugu. Ez dakit zazki zertan garen. Baina mila kurbil edo autoinkulpazioak izango ditugula, pentsatzen dut. Eta gure helburua dela ustarilako eta seian izango den irun eta endaiaren manifan albizen jendea urbiltzea, erakustea a, ba, zazpi militante horietatik at beste milaka eta milaka pertsuna e, gaudela eta erabili aste arte honetan hogeita zortzean egingo den epaiketa era e, frantses estatuari epaitzeko, nun eta bere politika migratzailak epaitzeko eta hortan gabiltza irigira bokatuekin momentu zaskila lasaia gaude hor gauden e, horiek eta ari gira pixkanaka pixkanaka tiratzen eta kanpaina egiten horren alde kanpaina egiteko bo, e, web horriren bat edo Ez, egin dugu, e, autoikulpazioaren kanpaina paperez nahi honen egin eta egun horretan epaiketaren egunean utziko ditugula epaitegiaren ateetan, beraz paperez eh, nahi honen lentasuna eman, eta ez izaitea e, de olako e, petizio bat baliz bezala, beraz e, bakoitzak daukala aukera bere kanpaina propioak e, egiteko edo ekimen bakoitzak e, antolatzeko, modu oso liberrean antolatu egiteken ekimenak eta eta eskuin eta ezker zein izan iparraldean egoaldean eta toki guztietatik eta ari gira ere ikusten ba pizaz italiatik, kataluniatik, estatu batu eta ere jaso ditugu elkartasun batzuk, eta bueno, ez dugut uste hain horruko gogarrenik, baina olako autoinkulpazioak ba, firmatu, e, zuen auzoetan antolatu, auzokideen artean ere ba, izenpetu, gero badaude toki desbernietan kokatzeko, eta gero web gune desbernietan, ba, ba, e, materiala jarri daiteke, bai afitxak, bai autoinkulpazioak telekargatzeko, eta dela dago... Mhm e, linean hartzeko modu batean eskuinu du ezker beraz. Eragile bakoitzak egin dugu bere lana, eta gero ba, auzo, auzo lagun bezala segituko dugu autoiko pasioiak eramaten e, peketa arte. Irunen hogeita zeian, irundik endaiaren manifa esan dezatze horretan? E, fiko batik ikabiatuko den manifa, eta hori indik ez dakigun bukatuko den. Uz, <laughs> usten digutera arte, ba. <laughs> bueno, utzi utziko digute. Hori <laughs> gero, gero baiona araño, sigurez ez. Naian dugu eta gero ba, bazpada autoa gantolatu beharko ditugu. Ez da inoiz, nahiz da momentu honetan lasaia den. egun egunero ara ere migranteak pasatzen direla eta guk segitu behar dugula jendeari animatzen eta deitzen ba, eta bai antolatzeko, importantea dela antolatzea, elegiak legeak ezagutzea eta hortarako formakuntza ere eman behar ditugu. Bai, baina, nahi pasa, la, lasaitasuna egon gori mugetan pasatzeko, oza, egoera larria edo gorrian daude etotzen emigranteak, eh? oza, jarraitzen dute bustitzen, eh, ba, albo bai. batean, jarraitzen dute gozes pasatzen, desinformatuak, eh? oza... Eta gauza bada pasatu eta gero ikusi barko genuke Euskal Herria nola egiten dugun harrera herria ere ez? Eta hortan ari ginen gehiago komentatzen gure e, komisia lehiko baino lehenago, kolektibokean ginen bizkata eta hori ere landu nahian, adibidez. E, Euskal Herrian egoteko otan direnak, zentan batzuk ara ere hautatzen dute Euskal Herrian e, gelditzen, izan iparralen edo egoalden, ba, hoiei, e, ze, zeintzuk diren haien beharrak, ez? Eta nola, nola asetzen ditugun haien beharrak, ba, pixuenak, lanarenak, formakuntza, hizkuntzak, bueno, egunerotasunean ditugu gure beharrak. Nik askotan esaten dut, e, mundu honetan denok da behar dugula lo egin, jan eta edan. Hiru elementu horiek ez baditugu, ez dugu bizi, ez? Ba, migrantek ere behar dituzte hiru eman elementu horiek, eta beraz, e, aterpe bat behar dutela, bereziki e, neguan egiten den hotzarek honekin, ba, te, tetsu bat behar dutela buru gainean, eta zerbait jateko eta edateko ere behar dutela. Beraz, eh, olako minimoiek sistema kapitalistan izanki, ez daukagula beste aukerarik. Edo emateko eh, lana eskubidea ematen zaie, edo ez zaie ematen. Baina ez bazaie ematen, ez ingea kexatu, ba, lapurkete den eh, ibiltzea, zen eta momentu edan goseen bizitzeko oh, ezin da. Ez, beraz, gugeu bilakatzen ditugula delikuenteak ez badugu ematen minimoiek, ez? Eta hori da askotan frantses estatuan existitzen den hipokresia ebera Eta poliziai nik esanien behin, behin esanien kalitu eh, zidatenean esanien baina ezaete konturatzen zuek hiltzen ari zaite pertsonaiek. Zerta kontrola arrasista horiek ez badaude, ez dira pasako bidasoatik. Pasako dira Baya, normaltasun ez zubitik. Bera zuek busatzen dituzue bidasora, nahi eta nahi ez eta lanean gauza bernia da. Hegoaldean egia dela egoera eta eta politika migratzaileak desberniak direla, baina iparraldean migrante batek egoten aldula hamar urte hamabost urte paperik gabe alduen moduan lan egiten bere paperekin edo bere beste baten izenean ez eta berez klandestino bat bilakatzen dira e, urteak eta urteak eta askotan frantses estatura joten direnean ez dira kontziente bost amarrudetarako klandestinitate batean bizi beharko dutela. Eta frantses estatuak oso hipokrita dela alde ontatik, eta e, pusatzen dituztela edo beltzean lan egitea, edo lapurtzea, edo bai. modu... E, bai, baina, bueno, ba, bai dago arazo bat, bai emigrazioekin, bai... E, guztiekin nahi eta pasa mugak eta klandestinean bizi, oza, jende hori etorriko da eta jarraituko da etortzen. Oza, bai. pasako da urtarreia goita sortzia epaiketa, espero dugu e, bertan bera gelditzea eta kargori gabe gelditzea eta prefetura hori ke, beste bideo bat egin diogu berdin beste bideo bat eta gurtzea baina <laughs> hogeita behatzean urtarrian jarraituko dugu jendea bai. etortzen e, irungo harreran jarraituko mm. dute lanean eta... Bai, baina, noiz baita minberko dugu reflexioa zer, zergatik ekartze, zergatik etortzen dien. Osa, zer bultzatzen du jende hori bere herrialdeak guztea, ez bagea gugeuk. Ba, bai. ba. Batek esan zuen, irungo manifestazio batean e, migrante hoi bat, atxontzar batek esan zuen, e, gazte guzti horiek etortzen ziren e, Afrikatik lapurtutako diruaren e, atzetik eta berreskuratzeko e, nahian e, guk lapurtutako diru hori ez. Eta esaldi hori oso fuerte izan zen, baina nik uste oso, oso realista da. Bukaeran, beraz, e, zintzai guk hasi barko genuke ikusten zer egin daiteken haiekin batera haien herriak tik ez ez izateko beharrean ies egitea. Ez ki, yes, badago ekonomia, baina badago e, ingurumenarena, e, bortxaketak, e, makumeak bereziki bizitzen duten egoera ezin dugu isildu ez da ere, e, nik, uste bi emakumetatik bat etortzen dela bortxaketa batetik gutxenez, eta... E, e, sorterrian edo bidean? Batzutan sorterrian eta beste batzutan bidean, eta ez bada biletan eta batzutan Europan ere, baina nola daude e, presiopean, askok eta askok daude tratatik, sare prostituzioko sareetatik eh, erabiliak batzutan, eta denetarik gusten dela beraz oso zaila da, badira ONG horretarako ere, e- baina... E- egoera batean, non, ez dute zer salatu? Ez, ez, edo oso zaila. Bai, bai, bueno, justo hortaz hitz egin genuen, eh, bueno, bildu ginean lehenu elkardean, oza, sea, mea fari meriendoi prestatu duna urtsik eta ez nola komentatu genuen miseriatik ere nola berazten diren jendea ere ez eta bai, bai. osea da zirkulo bat ez baina da... miseriatik aberazten gea gu ere gu da, e, da, gure bizimodua mantentzeko pobreak behar ditugu eta pobre mantendu behar ditugu herrialde horiek zen bestela e... eta batzuk bizitzeko behar dutela eh, bai, bai. E, trafikantea bilakatu eta hartu dirua muga pasatzeko ere, zeta modu bai, erres batean, baina bai, droga saltzea edo edo dozen gauza. Bai, bai. erresa egiten den diru hori bultzatzen ditugu horretarako. Nahi badugu hori bitatu oso erresa dago. Be, derretxo berdina eman behar zaie. Utsi, pasatzen. Utzi pasatzen, utzi lan egiten eta eta normaltasunez bizitzen. Bai, bai, edo bere herrian bizi, dibidale batekin, ez? Noski. Ba, mil esker. Bai, porque... Zuei. Bai, bai. <laughs> Ni jarretu kunduke, o sea... Bai, jarretu kunduke, zorri txarrez tema hu... Asko bueno, emango, asko emango eta asko emango du. Nik eskertu, bai, nik eh, e... Ez hau gai hau da emango du beste ratxaio bat, o sea, baterako. Bai e, zeren gaia ez da erreixa, ez, e, eh, irten bideak deno da kago pilo bat, bai sorterrian ematia aukera lan egiteko edo bizi duin batekin bai. ar, ze arduratzeko, baina nik, e, bueno, hemen beltzea eskertzeko zuen lana, zuen lana, bai. Aprovechatzen alud, mezu bat pasatzeko. Hori da. Bueno, bai, Ba, momentu honetan ari naiz bilatzen e, duela urte bat erdi laguntako ginetar batentzako pixu bat irun edo diarbin inguruan. E, lana dauka atxemandu, e, dauka kartagorria, ondo ondo kokatua dago, baina orain pixu bat e, harrapatu gardula, bestela kale gorrian gelituko dela, negua etortzen zaigula zaila eta beraz e, jendea animatzen bali bada lokatzeko gela bat edo etxeko puska txiki bat e, eh, onde horre bine doin inguruan ba, ondo ongi etorria ba, bona, ba, a, ba abisatu <laughs> bueno, eskerrik asko Eskerrik asko enjaute bereziki enjauti bai. bereziki gaxorik etorri zaigulako Katar, katarrota guzti eta ere one, one etorri zaigulako beraz, bueno. mi esker Zuei. kamutietxera Gaztainak simela jatera Gabon gaua ospatutzeko Aitaren tamaren ondoan Ikusiko kode taita farrezka Amaren poza txeginez Ikusiko Taita farrezka Amaren poza txeginez Gatorrez kamutietxera Dutzeko aitaren tamaren onduan Ikusiko detaita farrezka amaren posta txeginez Ikusiko detaita farrezka amaren poza txeginez para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio y un principio sagrado. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. entzuten duzuen bezala, ja gaude internazionalismo kuñan, e, ba, inaute harrerako egin elkarrizketa euki ondoren, pues bueno, tokatzen du ja internazionalismo atala, eta internazionalismo atalakin, pues dakagu beste konbidatu bat. Bai. David, David Euskal, Euskal lagunen kide bat, Madrilgoa, bueno, espero dugu, es, es, suposatzen la teléfono teléfono atzean. Kaixo, David? Kaixo, Gabon. <laughs> Gabon, Gabon. Bueno, no, da, Vamos bien, vamos bien. Ah, ha, funcionado. Parece que no, ¿eh? pero bueno, pasó la primera vez que, tenemos aquí al chaval, al de prácticas. <laughs> Bueno, eh, David de Madrid, eh, eh, Oscar Rico Laguna. Bueno, ¿qué nos cuentas? Que, que suena un poco todo raro así. <laughs> Nada, pues efectivamente, bueno, yo soy David, soy de, de HL, Euskal Herria en la UNA Madrid, y nada, pues un poco comentaros eh, simplemente pues qué es el HL, un poco las actividades que hemos llevado a cabo, en qué situación nos encontramos ahora y, y nada, pues, pues poco más, o sea, una, una pequeña entrada, una tarjeta de presentación, como suele decir. Pues, pues, <laughs> si tienes que desarrollar todo lo que has comentado ahora, no sé, creo que nos hace falta otra hora de programa, ¿eh? O sea... <laughs> igual, igual, igual, empezamos por presentar la, la asociación vuestra. Sí, bueno, eh, bueno que, yo sepa, Escalería en Laguna ya, lleva años, ¿no? O sea, es un... Efectivamente, o sea, Escalería en eh, Laguna, que el EHL de es el el comité de, solidaridad con, con Euskal Herria. Eh, realmente es el marco en el que llevamos a cabo nuestro trabajo internacionalista para con el proyecto de liberación nacional y social de Euskal Herria y nosotros formalmente nos constituimos en 2016, pero bien es cierto que llevábamos ya años trabajando la solidaridad eh, en otros espacios y en otras plataformas, tales como Plataforma Libre Madrid contra los juicios políticos, en un contexto eh, bastante complicado porque coincidió con los macrojuicios hacia varios militantes del movimiento popular vasco y nosotros llevamos ya varios años eh, trabajando la, eh, la soledad con, con Euskal Herria, sí. Sí, ¿no? Porque, bueno, tengo, a ver, me, tengo recuerdo que Euskal Herria en Laguna es un colectivo que, bueno, que ha girado en todo el Estado español, parte de Europa también, o sea, de hace muchos años más, ¿no? O sea, siempre con la solidaridad y, bueno, en Madrid está representado en la asociación que estáis que, que, estás tú de integrante también. Efectivamente, efectivamente, ya digo, o sea, nosotros eh, formalmente nos constituimos en 2016, pero pero bueno, bien es cierto que la sociedad con Euskal Herria pues ha tenido, digamos, su proyección en otras regiones, en otros pueblos, eh, y claro, pues en, Madrid también. Y en Madrid, ya digo, antes funcionábamos como plataforma libre, porque entendíamos que era una herramienta de trabajo útil para, para ese contexto concreto y luego ya pues formalmente eh, eh, nos constituimos como, como Euskal, Herria, en una es decir, como el Comité de Solidaridad con Euskal Herria, eh, como ESL. Vale, vale, pero que históricamente viene de más atrás del 2016, ¿no? O sea, exactamente, exactamente. Vale, vale, es que estaba, un poco perdido ahora, el 2016 me parecía muy temprano, o sea, tenía escuchado de mucho más antiguo y bueno, por, por situarnos un poco, o sea, Vale, y. O sea, la actividad que estáis realizando ahora, claro, bueno, después del 2016, o sea, como te has referido, todos estos macrojuicios que habéis. Eh, Efectivamente. Pues, ahora mismo, mm. digamos, ¿qué es lo que la actividad principal que realizáis o.? Sí, pues mira, bueno, ahora eh, es cierto que, digamos, el reflujo que ha habido en cuanto a movilizaciones sociales también también nos ha afectado en parte. Entonces, bueno, ahora tenemos una actividad eh, bastante más limitada que, en años anteriores. O sea, en años anteriores, por ejemplo, pues conectamos los macrojuicios eh, en cuanto a acompañamiento de los encausados para respaldar a sus familiares, familiares allegados. O sea, teníamos una agenda de trabajo más, más dinámica y más desarrollada en, el tiempo. Hoy en día, pues bueno, mantenemos una, una actividad mínima, eh, pues, por ejemplo, algún escrito, algún comunicado ante una fecha o una efeméride concreta, eh, por ejemplo, el pasado 27 de septiembre, pues coincidiendo con los cinco últimos fusilamientos, pues emitimos un pequeño escrito. Eh, hace poco también, con el aniversario de los asesinatos de Bruar y Muguruza, pues proyectamos y lanzamos una pequeña imagen rindiendo tributo. O sea, es un poco una actividad mínima, pero bueno, seguimos ahí, seguimos ahí, que es, es lo importante. vaya siempre es, de agradecer. Bueno, nos han dicho, nos han dicho también que entre esas actividades, o sea, vais a estar presentes en la próxima manifestación que se va a celebrar como todos los años eh, a favor de la diversión de los presos vascos eh, en Bilbo. Efectivamente, eh, llevamos ya años organizando buses y solidaridad desde Madrid y bueno, pues este año de alguna forma u otra como no podía ser menos, el EHL de Madrid intentará estar, estar presente también, porque consideramos que, bueno, es una reivindicación que hoy en día, aunque se han logrado eh, avances, el tema de la dispersión, por ejemplo, que es importante, pero bueno, sigue siendo un elemento también importante sobre, sobre el que trabajar para, digamos, eh, empujar y, conseguir pues la tan ansiada normalización, eh, y entonces, pues de alguna forma u otra seguiremos, intentaremos estar presentes, claro que sí. Vale. Eh. ha ido, muy rápido. <laughs> <laughs> sí, sí, todo. tenemos, tenemos, rato todavía, David. Yo, una, pregunta de apreciación. Eh, claro, vosotros hacéis acompañamiento a encausados vascos en Madrid. Eh, claro, a mí siempre habéis parecido poco menos que héroes, porque vosotros os quedabais allí. Y estoy seguro que esto tenía repercusiones personales, tenía repercusiones. Había mucha gente, me imagino, a la que se le haría muy difícil de entender eh, vuestra postura. Efectivamente, pues mira, ahora me viene, me viene a, la cabeza pues un acto eh, precisamente uno de los, coincidiendo con los primeros macrojuicios, eh, finales de 2013, donde, pues, por ejemplo, en la Facultad de, Historia, en este caso fueron otros compañeros de, otra organización que también acompañaban, los que convocaron aquel, aquel acto, que era una charla informativa, y recuerdo que, por ejemplo, pues boicotearon la charla, eh, incluso eh, avisando de una falsa amenaza de bomba, o sea, tuvieron que desalojar la facultad y, fue bastante, bastante escandaloso. De hecho, salió en prensa y, bueno, pues cosas así han sido, eh, han sido complicadas. O sea, estamos en un territorio, en un contexto sumamente hostil para con cualquier cosa que, que oliese a vasco, ¿no? Entonces, eh, sí, al igual que había también gente que eh, se aproximaba, preguntaba de buena fe y tal, y escuchaba, eh, normalmente, claro, había otros sectores totalmente opuestos donde pues el llamado del boicot, etcétera, pues era, era lo habitual. Otro, otro acontecimiento, por ejemplo, fue en 2014, tuvimos que suspender una charla que teníamos prevista en, en Lavapiés, pues, porque ahí, bueno, no solamente la extrema derecha, sino también eh, Cifuentes, que en aquel momento era, estaba en la Comunidad de Madrid, pues eh, empezó también por redes sociales a decir que, bueno, a criminalizar un poco el acto y tuvimos que suspenderlo porque, lógicamente, la situación se puso sumamente fea. ¿Y a día de hoy? Pues a día de hoy la verdad es que, ya digo, eh, entre la actividad mínima que llevamos y donde lo vasco parece que hoy en día no acapara tanto el foco mediático, eh, está bastante más, bastante más sosegado. Eh, pero bueno, al igual que ocurrió en su día con, con Euskal Herria, pues en Madrid ha habido también solidaridad, pero con el tema de Cataluña, por ejemplo, también ha habido momentos de, de cierta tensión y donde, pues bueno, eh, el boicot y, el tratar de impedir unas muestras de solidaridad con el pueblo catalán en el contexto del, proceso, pues también era también sucedió, ¿no? Entonces, eh, son elementos, son reivindicaciones que en Madrid cuesta trabajar, pero bueno, yo creo que es importante eh, seguir ahí y seguir peleando. Sí, porque bueno, no digo ese contexto de Madrid no o sea bueno por lo menos los que vivimos en la periferia no los que en esa periferia que se dice desde Madrid, ¿no? Porque bueno, yo no me considero de la periferia, pero bueno, por situar un poco el debate de la periferia de Oreta. De la periferia de <laughs> yo soy de una periferia más, periférica. o sea, pero bueno, quiero decir eh, no es no es eh, no es lo común, ¿no? No es lo más habitual o por lo menos no es lo que llega a través de todos los medios de comunicación, podemos debatir los medios de comunicación luego vas conociendo gente como vosotros, ¿no? O sea, que, que, te da otra visión de lo que es el centralismo, ¿no? Y la opinión que pueden tener de, la, de esa periferia, entre comillas. Eh, claro, no es lo común, el, o sea, o como, digamos, la ciudadanía de Madrid, ¿no? O sea, me pongo en tu caso, ¿no? Soy una persona que vive en Madrid, que desarrolla o, o que entiendo que simpatiza o empatiza con el con los movimientos de la periferia que están en su mismo estado. ¿no? Exacto. Claro, ¿cómo ve el resto de la... hasta los mismos colectivos que pueden ser de izquierdas también, ¿no? O sea, porque supongo que habrá debates también entre esos... Eh, eh, digamos otros colectivos con los que compartáis espacios o luchas ¿no? que puedan no eh, entender también esa, esa empatía con la, con la periferia, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros eh, en nuestro caso particular, pues sí que es cierto que hemos tenido la, ventaja de haber contado con, organizaciones que, pues a la hora de trabajar la, solidaridad han estado ahí y, han aportado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues afortunadamente eh, los que nos han acompañado y con los que hemos trabajado y tal, eh, siempre han estado dispuestos y no ha habido ningún ningún problema. claro, el tema está en cómo proyectar o cómo salir, como como a veces se comenta, de, nuestro campo para intentar proyectar nuestro mensaje y tener un mínimo de incidencia, en, al menos para que la gente reflexione y para que vea también otras realidades y otros prismas. la complejidad y la dificultad, eh, más que en los colectivos con los que trabajamos y demás, está ahí, en cómo eh, hacer llegar a la gente pues otro prisma para que vea también otras perspectivas, otras realidades. Eso es lo que, lo que cuesta un poco trabajar, pero bueno, Sí, ¿no? debe ser, o sea, creo pienso que, o sea, pienso, siempre he pensado que igual es más difícil para un, a una persona de Guadalajara entender por qué una persona del País Vasco, de Galicia o de Cataluña reivindica unos derechos y igual empatiza antes con eh, los que se quieren liberar de la Guayana francesa, ¿no? O sea, ¿no? o sea, es un poco contradictorio, pero igual no le, esa realidad que es mucho más cercana no, la entienden y sí entienden pues la diversión de otros pueblos sino los que están más cerca de la que están a 500 kilómetros de él. Sí, efectivamente, efectivamente. Eso es algo que, por ejemplo, en, otras izquierdas a lo largo de la historia se, ha dado, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el Partido Comunista Francés cuando, cuando Argelia estaba luchando por su, por su independencia y el PCF también era bastante tibio cuando no directamente eh, cuestionaba, digamos, la, la, reivindicación de los, de los argelinos, ¿no? Es decir, eh, es muy propio de las, de las izquierdas metropolitanas. Eh, entonces, ya digo, es, es, un, es algo contradictorio, es un elemento contradictorio, ¿no? Que te solidizas con un proceso de liberación que está a miles de kilómetros, pero en cambio los que tienes más cercano, pues o bien no te has parado lo suficiente a analizarlos, o bien directamente los, los desprecias y miras para otro lado, ¿no? Entonces, es un elemento bastante contradictorio, pero bueno, o sea, es, es también prueba de, algo que es estructural en el, Estado español, ¿no? que es que hay Estado, pero nación como tal, eh, tengo mis dudas de que exista. Entonces, hay también una asignatura pendiente que es redefinir eh, qué interpretamos por nación y qué tipo de comunidad política nos queremos dar. ¿no? Entonces, es un larguísimo debate que ha existido, yo creo que históricamente, y que bueno, a día de hoy pues seguimos arrastrando esa, esa asignatura pendiente. ¿no? Sí, bueno, la dimensión, sí. Eh, entender lo que es un Estado, lo que es una nación, lo que son los pueblos y la diferente y hasta las, digamos, los deseos de cualquier pueblo para llevar a cabo su proyecto, sea político o social, ¿no? O sea, nos cuesta, nos cuesta. Nos cuesta también hasta aquí dentro también, o sea, hasta en la periferia. Pero bueno, o sea... Yo quería aprovechar, ya que te tenemos David. <laughs> bueno, y lo, y lo, tendremos, porque y, lo, tendremos. Esta es la primera, la primera intervención que vas a hacer en la radio, pero una vez que entras aquí en este circuito, <laughs> tú también estás avisado, ¿eh? <laughs> eh una vez, eh, bueno, eh, lo que quería comentar, igual aprovechamos, ¿cuál es la situación? Vosotros en en la página que tenéis, en el, WordPress que tenéis, os definís como izquierda rupturista. Eh, ¿Cuál es la situación de la izquierda en Madrid ahora? Porque me da, me da a mí personalmente la sensación que igual la presión igual es mayor ahora mismo en Madrid que aquí mismo. Pues bueno, o sea, aquí yo creo que en general eh, venimos de unos años donde es cierto que ha habido un clima de, de movilización, un ciclo de movilización importante y de un tiempo a esta parte pues hay un cierto reflujo ¿no? y un cierto desgaste. Eh, ...en Madrid, yo al menos a nivel personal, por lo que he podido ver, eh, se han vuelto a, desarrollar movilizaciones, pero por asuntos concretos, tema de Palestina, por ejemplo, o en Madrid el tema de la sanidad, pero digamos, eh, son reivindicaciones muy concretas. O sea, en comparación con el ciclo de protesta que vivimos hace ya unos años, eh, entre los años 2011 eh, al 2014 aproximadamente, eh, hay un reflujo evidente. Entonces, ya digo, la situación en Madrid pues está complicada. Está complicada porque, ya digo, hay elementos, hay reivindicaciones concretas que sí que están ahí, pero digamos que una agenda de movilización como años anteriores no, hay. ¿Y el, y el tema de mm, el reflujo yo creo que es general. en, Madrid, eh, aquí y, en todos lados. Pero aparte, el tema de la presión, porque claro, Madrid se pone como ejemplo de las políticas del PP. eso, eso, eso, eso como supone a, a los colectivos sociales, Hombre, pues eh, lógicamente, claro, eh, el modelo de, de ciudad, el modelo de políticas sociales, etcétera, pues muy poco tiene que ver eh, con lo que se reivindica a nivel popular, con lo que representa la, institucionalidad de Madrid, ¿no? Con, con Díaz Ayuso y en la alcaldía con... Con, con eh, <laughs> Con, Almeida, con Almeida. Eh, <laughs> y, claro, pues es un, es, una, es un choque evidente. O sea, Madrid está poniendo como ejemplo, pero evidentemente las condiciones materiales de la, de la gente, pues cada vez eh, son peores y sobre todo se puede ver en los barrios de, la periferia, los barrios obreros. O sea, es algo, una realidad que existe y es una realidad que, afortunadamente hay gente que está sigue organizada, que trata de cambiar y en ese sentido, pues, bueno, o sea, no voy a decir frustración, pero sí que es un choque un tanto importante el que te pongan como referente Madrid y dices, bueno, Madrid tiene otras realidades en la periferia Que, que no se quieren ver, ¿no? Eso es, eso es. O sea, independientemente de que el flujo, o sea, perdón, o sea, de que el ciclo político ahora mismo, tal como has comentado, no sea igual que el 2011, 2014, en esa época en la que en general en todo el Estado español había una bueno, cierto desencanto, se generó una serie de movimientos que, que digamos, um, bueno, tuvieron su su auge y ahora mismo parece que está un poco todo más tranquilo y como se comentaba este reflujo, ¿no? O sea, ahora eh, parece que estamos todos dormidos, pero que pero bueno, que eh, yo creo que tal como tal como estás demostrando en esta entrevista, ¿no? esta pequeña introducción, o sea, eh, se sigue trabajando en distintos colectivos, los, los colectivos siguen viviendo, o sea, existen todavía Efectivamente, aquí por ejemplo, pues una buena muestra de que existe otro Madrid y que se está abogando por un modelo alternativo, pues son las movilizaciones que tuvieron lugar hace relativamente poco por el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda es un elemento donde, sobre todo eh, a nivel ya generacional, la gente joven, pues nos preocupa evidentemente el no poder disponer de un espacio para poder desarrollar nuestros proyectos de vida y el tema de la vivienda está moviendo mucha gente. Pues y eso pues también es un, es un voz de esperanza, exactamente igual que las ciudades con Palestino, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, hay determinadas reivindicaciones que afortunadamente pues están, están visualizando otro Madrid o otra alternativa a lo que tratan de vender por ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí lo que me fascina de... A mí lo, que me fascina es, un, vuelvo a repetirme otra vez, ¿no? Es un poco que desde ese centralismo, ¿no? O sea, desde esa visión centralista del Estado español, ¿no? Que, en lo que solo hay una nación, solo hay una identidad cultural, haya colectivos que reivindican que, que, nacen de ese centralismo y que reivindican que hay otra visión que también que acoge esas periferias, ¿no? Como, vosotros con Euskal Herria en Laguna, bueno, y también como has comentado también, apoyando el proceso catalán, eh, independientemente de que puedas estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ciertos eh, organismos políticos que, que, han defendido el proceso, que no es la ideología, sino el respeto a, a que ese pueblo exista, ¿no? Al, a, su derecho a decidir y a lo que quieran decidir en ese momento. O sea, al igual que puedes defender, como has, como, comentado, la independencia de la Guayana francesa o de la Guinea Ecuatorial, vamos. Efectivamente, sí, sí. O sea, al final es una cuestión incluso de, de puro sentido común y, y de, de, sentido democrático. Es decir, si entendemos la democracia como un marco inclusivo, pues efectivamente ser inclusivo implica reconocer que si el otro eh, tiene otra, otra identidad, pues habrá que respetarla y sobre todo habrá que permitir que se exprese. O sea, un marco desde luego restrictivo, que es lo que eh, la derecha y alguna izquierda está tratando de imponer, eh, pues es desde luego mal, mal compañero de viaje, porque ya digo, si lo que abogamos es por ampliar el marco democrático, ahí tiene que tener cabida también la reivindicación de las naciones históricas. Sí. Vaya, vaya, no sé. Bueno, yo igual iba a aprovechar un poco, atando que tenemos aquí a... No sé si has estado escuchando el programa, te vamos a poner un examen, a ver si... <laughs> es la primera, la primera toma de contacto. ¿eh? Vale, vale, vale. No, pero bueno, justo tenemos eh, con nosotros hoy, hemos tenido un invitado muy especial, que es eh, Ñaut, del cartel de la sesión de Herrera, una sesión que se dedica al acogimiento de migrantes, bueno, ayudan a las inmigrantes que, intentan cruzar la, frontera de, Irún, que aunque, bueno, no sé si estás un poco en el tema, eh, aquí ha muerto ya, ¿cuántos inmigrantes? Nueve. Nueve inmigrantes han muerto intentando cruzar una frontera europea. O sea, supuestamente cuando el espacio Schengen permite la movilidad de las personas libremente, circulación de las... Bueno, y bueno, nos ha comentado, bueno, como tal como le hemos comentado, podríamos seguir hablando, tendremos para otro programa más para hablar del tema de la migración, pero bueno. Por supuesto, por supuesto, además es un tema eh, necesario y también que hay que profundizar en él muchísimo. Sí, no sé, bueno, sabemos que, bueno, tal como nos ha comentado el compañero Eñaut, eh, la gente, bueno, cruza todo el Estado español prácticamente, llega a Irún desinformados, hambrientos, cansados, eh, desesperanzados o con mucha esperanza. Eh, no sé, o sea, ya atando un poquito y para ir cerrando el ciclo de, también de la emigración, o sea, Madrid queda en la mitad, ¿no? En la mitad de, de ese recorrido, ¿no? O sea, eh, ¿Vosotros como veis la inmigración desde ahí o el problema de la inmigración, como lo veis en Madrid también? ¿no? O sea, si tenéis colectivos que acogen, eh, hacen ese papel de, como aquí, eh, Herrera, eh, ¿qué dificultades os enfrentáis también? O sea, bueno, todo eso es la idea porque, digamos, montar una asociación que se llame Escalería en Lagunac, no sé, a mí me, me da a entender que el espíritu también es de ayudar, ¿no? O sea, o, bueno, por lo menos ponerse en el papel del otro. Efectivamente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, en Madrid eh, hay espacios hay colectivos donde trabajan el tema, el tema de la inmigración, el tema del racismo. Y, claro, el tema de, el tema de la inmigración eh, también hay que abordarlo en, una perspectiva global, es decir, reivindicar efectivamente el derecho de las personas a la libre circulación eh, también implica analizar las causas de qué hace que esas personas tengan que salir de sus países, de sus territorios. Y aquí, lógicamente, eh, hay que meter el elemento del antiimperialismo. Es decir, es fundamental la lucha antiimperialista hoy en día. No se puede desligar, eh, digamos, los flujos migratorios, las crisis migratorias que hay con las políticas que Occidente está llevando a cabo en según qué regiones, Entonces, por supuesto, hay que estar 100% con con la reivindicación de la igualdad de derechos, del reconocimiento del estatus como persona, como ser humano, pero desde luego esa reivindicación se tiene que acompañar de la denuncia antiimperialista. Sin el antiimperialismo, eh, en mi modesta opinión, creo que eh, ciertas reivindicaciones cojean. Pues ahora me estaba viendo la cabeza, no sé, se me estaba viniendo la cabeza esas manifestaciones en Madrid contra los centros de, bueno, el tema de los menas, de lo, bueno, bueno. <laughs> Sin más, me están, aquí mis compañeros ya indicando la hora, no sé qué Hostia, nos, hemos pasado. <laughs> Nos hemos pasado. Yo creo que a, David lo, vamos a saludar. Eh, recordar lo único que el, 11 de enero. Eh, bueno, David, eh, vienes, eh, vendrás por aquí, ¿no? voy a hacer lo posible para estar por ahí, efectivamente. Bueno, el, 11 de enero estáis, estáis como colectivo en la manifestación como todos los años. Y el 10 estarás aquí con nosotros en el plató, ¿no? Y, <laughs> el 10 ya, Ya, ya, prepararemos algo de cena. Ojalá, ojalá. ya digo, voy a hacer todo lo posible para, para ir para allá y de alguna forma u otra. Y, si eh, no es en persona, por eh, teléfono, yo creo que para, para más temas, para más temas de internacionalismo, eh, vamos a seguir contando con David. Por supuesto, o sea, yo encantado. Bueno, y agradecerte la labor que hacéis desde Madrid, Euskal en Laguna, que con el apoyo a todos los pueblos del Estado español que no tienen ese reconocimiento y que se agradece desde esa visión centralista. Y bueno, te vemos el, 10. Perfecto, o sea, sin problema. Ya haré todo lo posible por estar por ahí muchas gracias. Venga, a yo. Gracias a vosotros. marchando. Pues pasata gaude, bueno, pasa, a ver, pasata ordutas. <laughs> pasata ordua pasagea eta bueno, agur azkar bat esaten dugu eta urrengo urrengo 10 urtarrilla 10 dago. Urtarrilla 10 Bai, urtarrilla 10 Joder, es que es un enchute. No, no, me, no me escucho. A veces no me escucho. <laughs> Se nota. <laughs> bueno, ah, mila eskereñaut. Soy, soy. Mira, berriro mila eskereñauti. Gacho etorri zaigulako, tan ere etorri da. Eh, mila esker Davidi. Eta... eta Nengo endortu degula telefonoan sartzea. Oida, oida. hoi da. Eta bihazte barru pixka gehiago. Bai, aldapaze. Aio! Agur! Agur!